Kimsa kaj capítulo. Dios pachurinkuna hina kausanamanta. Yai manaichik. Maina mainatam Dios taitaja kuyawanchik. Churikunanyam kankichik nispanewananchikpaha Arichaina paja. Arichaynamakanchik. kai pachapi, runakunanyatagmi Dios ta mana rexispanko. mana pachurin Dios kanjik, kanchik, manarajmi yachanchikcho imainam imaynam y Yachanchikmi ichaqa Jesucristo rikurimuptin paiman rikchakuq kananchikta. Paytamari Y imainam kashang hina. Pipas Paipi confiakuspan kaisoyaja, uchankunamanta muanakon Muanakon Jesucristo hina mana uchayos kaita monaspan, uchaliko manam kasukuncho, Dios palaynintaqa. Uchaja Dios pa' contranmi. Etesqaykichikpi inapas kai kay que amorja uchanchikta hichunanpaqmi. Paiga mana uchayogmikarja. karja. Pipas pita manam hucha ñampiñacho porichkan. Pipas hucha y purigmi ichaga paytaqa mana rikurqachu, y Churilla Churillaykuna. Amayapi wampas ingañachikuychikchu. Pipas alingroraja, Jesucristo hina allinmi. Pipas huchañan llapi poreja, diablopam. Ari diabloja, jallarinin manta punim huchalikum. Dios pachuringa, ricorimorja diablo parurasjankunamanta libra ikonanchikpajmi. Dios pajña mosogmanta nasejkunaja, manam huchañan piñachu Porinchik, Dios pachurinña kashaikichigraikum, huchapeja manaña causachuancho am Dios pachurinkunaja. Suterixilla tajme diablo pachurinkunapas. Allinkunata manaruraja, tamana manakuyaja, manam Dios pachurincho. Kuyanakunanchikmanta. Kuyanakuychik nihtam ñawpaqmantapuni uyadirgankichik. Amaya wawqin wañurachik kayin hinachu kaychikha. Paigarike diablo parunanmi karja. Imanasqama wañurachirqaja, Payqa wañurachirqa rurasqankuna kuna Wauhim kasqanraykum. Wawqinpa rurasqanñataqmi allin karqa. Wawqi panillaykuna. Amaya hukman yaychikchu kay pachapi subti allin ruraqkuna chiqni suptikichikqa. imantam wañuymantam kawsaymanña pasarunchik. yachanchik, Por una Runamasinta mana kuyaqa, kachkan. Pipas runamasinchikniqa, runa chichmi. Yachasqanchikpi hinapas runamasin wañuchiqa, manaraqmi wiñay kawsayniyuqraqchu. Ñuqanchikrayku Jesucristupa wañusqanwanmi yachanchik, imamchiqap kuyakuy kasqanta. Chaynam ñuqanchikpas runamasinchikrayku wañunanchik. Pipas, kapuqniyuq kachkaspan runamasinta, hawakunman imamantapas muchuqta hinaspa, mana llaki dios yaqachum Diosta kuyanman, kuna. Amayasimillawanchu kuyanakusunchikqa. Aswan Dios ruraspaya. hapi hapipakunamanta. kainata mi chiqapkaqpi kasqanchikta. Chaymi paypa ñawpaqninpi confianzallawanña kasunchik. Conciencianchik dios maynataraqcha Diosninchikqa akusawasun. Payqa Miyachan. yachan. Kuyasqallaykuna. Consciencianchik mana Dios akusawaptinchikqa, Diosninchikpaq ayllanpiqa manam manchakunchikchu. Payñataqmi tukuy ima mañakusqanchikta huasunchik. Payqa huasunchik, kamachikuyninkunata kasukuspa paypa raikum. rurasqanchikraykum. Kamachiwanchikqa, churin Jesucristuman pahmi. Kamachiku ininconata Konata kasukuq Dios pim takiachkan. Dios Diospas paypitaqmi takiyachkan. Puasqanchik espiritupa yanapakuyninwanmi yachanchik, payqa ñuqanchikpi takiyasqanta.